Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքականացուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ «Գանձակը՝ արյունալի կամուրջը Սումգայիթի և Բաքվի սև հունվարի միջև» լրացավ գանձակի հայության հերոսական ինքնապաշտպանության 30 համյակը։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Այս պատկերավոր արտահայտությամբ է քաղաքի հայ բնակիչներից մեկը չափորոշել Գանձակ Կիրոաբադի իրադարձությունների տեղն Ադրբեջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ պետականորեն իրագործված ցեղասպանության ոչռալի շղթայում։ Ինչպես հայտնի է, մեկնարկած լինելով Սունգայիթի հայ բնակչության 1988 թվականի փետրվարյան ջարդերով, այն իր կիզակետին էր հասել 1999 հունվարին։ Հայտնի է նաև, որ հայտարարաբար զախողվելով Ասկերանի ուղությամբ փետրվարի 21-ին ձեռնարկած ամբողջային արշավանքում Բաքվի իշխանությունները թե Սումգայիթը եւ թե Գանձակը նախատեսել էին իբրև զանգվածային ջարդերի նույն այդ շղթայի մեկ միասնական օղակ։ Նախատեսված լինելով իրագործել համաժամանակ գրեթե միևնույն օրերին Դրանք պետք է բնաջնջման սարսափի հզոր մարտահրավեր ազդակ հանդիսանային ազգային ազգագրական պայքարի ելած արցախահայության և նրան համազգային աչակցություն հայտնած Հայաստանի ու Սփյուռքի հայության համար։ Այն պետք է դառնար Բաքվի ազդու պատասխանը Հայաստանի հետ վերամիավորվելու մասին ԼՂ-ի Մարզխորհրդի փետրվարի 20-ի որոշմանը դառնար սպառնալի զսպաշապիկ ողջ հայ ժողովրդի համար այն հերանեկարով, որ հակառակ դեպքում կարող է կրկնվել դարասկզբին արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի ողջ տարածքում, ապա եւ արևմտյան Մերձկասպիայի, ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում 1915-1923 թվականներին իրագործված հայոց ցեղասպանությունը։ Հայտնի է, որ Սումգայիթում հայ քաղաքացիների ջարդերը տեղի ունեցան հիմնականում փետրվարի 27-ից 29-ին, ուղեկցվելով միջնադարյան բարբարոսության բոլոր երևակայելի ու աներևակայելի ոճրագործություններով, սկսած ուղակի սպանություններից մինչև կենթանի մարդկանց, այդ թվում ծերերի, կանանց ու մանկանց հրաապարակային հարգիզումներ, խմբային բռնաբարություններ։ Անմեղ զոհերի թիվը առ այսօր լրիվ չճշտված տարբեր տվյալներով հարյուրների էր հասել։ Սումգայիթի ավելի քան 18000 հայեր, ովքեր քաղաքի բնակչության հազիվ 7%-ն էին կազմում, մազապուրց լինելով գազազարդ ամբոխի գիշակչական ճիրաններից, ստիպված էին լքել իրենց իսկ ձեռքերով կառուցված խոշոր արդյունաբերական կենտրոնը, ապաստանելով ով Հայաստանում, ով Արցախում, ով Խորհրդային Միության եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Սակայն այն, ինչ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կառավարվող ու հրանգավորվող ջարդարանների ամբոխին հաջողվեց Կասպից ծովի ափին Սումգայիթ քաղաքում, դարձյալ, ինչպես որ Ասկերանի մատույցներում էր, գանձակում ձախողման մատնվեց։ Ի դեպ, նախքան այդ իրադարձություններին անցնելը, կարծում եմ, արժե նրանց համար, ում հուսամ հետաքրում է, թեկուզ հակիշ տեղեկանքի տեսքով ներկայացնեմ հինավուրց հայկական Գանձակ քաղաքի պատմությունը։ Գանձակ քաղաքը, որի անունը ծագում է հայերեն «գանձ» բառից, իսկ պարսկաթուրքական հորժորժմամբ դարձել է «Գանջա», գտնվում է Մեծ Հայքի Ուտիկ նահանգում։ Օսմանյան սորքերի կողմից 1918 թվականին բռնագրավվելու և Ադրբեջան անունով թուրքական նոր պետություն ստեղծելու պահին քաղաքը կոչվում էր Ելիզավետ Պոլ ապա 1920-ին վերականգնվել է քաղաքի նախկին թուրքական անունը, որը նորից անվանափոխվեց 1935 թվականին Կիրաաբադ։ 1991 թվականին քաղաքը Բաքվի ադրբեջանական իշխանությունների կողմից վերանվանվեց Գանջա, որը հնչյունային առումով հայկական Գանձակ անվանման խեղաթյուրված տարբերակն է։ Ինչպես գրում է բանասիրության դոկտոր Հենրիկ Բախչինյանը հայոց Գանձակը ճանաչողական հոդվածում Գանձակի տարածքը պատմաաշխարհագրական առումով վերաբերում է հայոց արևելից կողմանքին, մասնավորապես պատմական գարդմանքին եւ հյուսիսային կամ դաշտային Արցախին։ Քաղաքը հիմնադրվել է 846 թվականին եւ շրջապատված է եղել հայկական բազում գյուղերով ու վանքերով։ Հատկապես նշանավոր է եղել ավելի վաղ 751 թվականին կառուցված Դասնո վանքը, որտեղ Մխիթար Գոշը գրել է իր դատաստանագիրքը։ Հայ ստեղծարար շինարարների, հմուտ առևտրականների եւ բազմաշնոր կրթական մշակութային գործիչների շնորհիվ Գանձակն արագորեն զարգացել է եւ դարձել տարածաշրջանի վարչատնտեսական եւ հոգեւոր կենտրոնը, որը մեր պատմիչները Վարդան Արևելցին, Կիրակոս Գանձակեցին կոչել են Գանձակ հայոց կամ Գանձակ առանի։ Սկսած 9-րդ դարի վերջից մինչև 12-րդ դարը գանձակում է հաստատվել աղվանից հայոց կաթողիկոսության գահը։ Քաղաքը նախապես ընդգրկվել է Բագրատունյաց թագավորության կազմում, ապա Հայաստանի մյուս գավառների ու քաղաքների նման ենթարկվել է արաբների, այնուհետև սելջուկ թուրքերի ասպատակություններին ու գերիշխանությանը։ Հետագայում 12-րդ դարի վերջին եւ հաջորդ 101-ի սկզբներին Գանձակն իր շրջակայքով ազդագրվել է սելջուկներից և ընդգրկվել Զաքարյան իշխանապետության մեջ, դառնալով ըստ սկզբնաղբյուրների հայահոց, հարուստ և ամուր բերդաքաղաք։ Նշված ժամանակաշրջանում այդ տարածաշրջանին վիճակված էր մի չափազանց նշանակալի դեր կատարել մեր ժողովրդի կյանքում։ Երբ թուրք սելջուկների ասպատակությունների հետևանքով կասեցվեց քրիստոնեական աշխարհում առաջինը սկիզբ առած վերածնության՝ Ռենեսանսի շարժումը, հատկապես Գանձակից ու նրա շրջակա կրթամշակութային օջախներից ծագեց եւ Հայաստանով մեկ տարածվեց հայ դպրության ու մշակույթի նոր կեներալ ալիքը։ Այդտեղից սերված բազում մատենագիրներից ու գործիչներից հիշենք ամենաերևելիներին՝ Հովհաննես Սարգսակ իմաստասեր, աստվածաբան, փիլիսոփա, տոմարագետ, շարականագիր, արվեստի տեսաբան, որ հատկապես առաջ է մղել հայ գեղագիտական միտքը։ Խոշոր իրավագետներ Դավիթ Ալավկա Որթի եւ Մխիթար Գոշ, որը նաեւ եղել է հայ առակագրության հիմնադիրը եւ աննախադեպ բարձունքի է հասցրել հայ իրավագիտական միտքը։ Նշանավոր պատմիչներ Կիրակոս Գանձակեցի եւ Վարդան Արևելցի, որոնք որակական նոր աստիճանի են հասցրել միջնադարյան հայ պատմագրությունը։ Գանձակի աստեղային ժամը, սակայն դժբախտաբար շատ երկար չի տևել։ 1236 թվականին քաղաքն ավերել են թաթար մոնղոլները։ Այդուհանդերձ շրջակա վանքերում շարունակվել է հայ կրթական մշակութային կյանքը։ Այնուհետև 16-րդ դարում գանձակը վերակառուցվել է և անցել Սեֆյան Պարսկաստանին, որպես առանձին խանության կենտրոն մինչև 19-րդ դարի սկիզբը: Այս ժամանակաշրջանում հայ և օտար աղբյուրների վկայությամբ գանձակի և նրա շրջակայքի բնակչությունը հիմնականում, եթե ոչ ամբողջապես, կազմել են հայերը: Դրանք շարունակել են շենացնել հայրենի երկիրը, կառուցել բազում քաղաքացիական ու հոգևոր շինություններ Այսպես 1633-ին է կառուցվել Գանձակի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ մայր եկեղեցին։ 18-րդ դարի կառույցներ են քաղաքի Սուրբ Ամենափրկիչ, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Թադեոս եկեղեցիները։ 1804 թվականից Գանձակն ընդգրկվել է ռուսական կայսրության մեջ, վերանվանվել Ելիզավետպոլ և որոշ ժամանակ անց դարձել համանուն նահանգի կենտրոնը։ Այս ժամանակաշրջանում ևս Գանձակում եւ շրջակայքում հայության թիվը գերակշիռ է եղել։ Ըստ վիճակագրական աղբյուրների Ելիզավետպոլ Գանձակի նահանգում ապրել է շուրջ 400 հազար հայ։ Գանձակահայությունը շարունակել է իր բեղուն ազգային կրթական մշակութային կյանքը։ Գործել են հայկական դպրոցներ, թատերախմբեր, տպագրվել են գրքեր, մամուլ, վերաշնվել են որոշ եկեղեցիներ, կառուցվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Աստիճանաբար, հատկապես բազմաթիվ մարդկային կյանքեր խլած 1905-1906 թվականների հայ թարգարական ընդհարումներից հետո հայերի թիվը Երևանպոլ գանձակի նահանգում բավական նվազել է եւ բազմացել են սելջուկների հետ բուն աղբանքի եւ հայոց արևելյան կողմանքի տարածքները թափանցած օղուս թուրքերը, որ կոչվում էին կովկասյան թաթարներ։ 1918 թվականին, երբ արհեստականորեն կազմավորվեց Ադրբեջանի մուսավաթական հանրապետությունը, նրանում ընդգրկվեցին պատմական Հայաստանի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում նաև Գանձակը։ Հատկապես այսօր Կովկաս ներխուժած Օսման թուրքերի աջակցությամբ ուղղված թուրքական նոր պետության ստեղծմանը, այդ շինծու երկիրը հանձնվեց նրանց ցեղակից կովկասյան թաթարներին, որոնք 30-ական թվականների կեսերից սկսեցին այլևս կոչվել ադրբեջանցիներ։ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունն արդեն ոչ միայն իր կազմում հաստատագրեց Գանձակը ողջ հյուսիսային Արցախով հանդերձ, այլև յուրացրեց Լեռնային Ղարաբաղն ու Նախիջևանը։ Խորհրդային տարիներին Գանձակը դեռևս հայաշատ էր, եւ հայ բնակչությունը, չնայած ազգային իրավական սահմանափակումներին ու ճնշումներին, շարունակում էր իր կենսագործունեությունը։ Քաղաքն ունեցել է հայկական դպրոցներ, մամուլ, 1935-1949 թվականներին գործել է հայկական թատրոն, որը կամայականորեն փակվել է Բաքվի Լևոն Երամյանի անվան Հայկական պետական դրամատիկական թատրոնի հետ միաժամանակ։ Ըստ վիճակագրական տվյալների 80-ականների վերջերին քաղաքում բնակվում էր 230 հազար ադրբեջանցի և 45 հազար հայ, որից 13 հազարը ադրբեջանական թաղամասերում։ Եվ ահա 1988 թվականին, երբ Վերստին սկիզբ առավ Արցախահայության ազգային ազգագրական հզոր շարժումը, Սումգայիթի հետ գրեթե համաժամանակ զանգվածային հարձակումների ենթարկվեցին նաև Գանձակ-Կիրովաբադի հայ բնակ թաղամասերը։ Մետաղյա ձողերով եւ այլ կտրիչ ցակող գործիքներով զինված ադրբեջանական ամբողջն առաջին ավազակաբորող հարձակումը ձեռնարկեց Սումգայիթի մեկնարկից 1 օր անց փետրվարի 28-ին, բայց հանդիպելով քաղաքի հայկական թաղամասերի բնակիչների կազմակերպված դիմադրությանը ստիպված եղավ ընկրկել։ Փաստորեն Գանձակը իհեճուկս Բաքվի իշխանությունների 1988-ի փետրվարին երկրորդ Սումգայիթ չդարձավ։ Հակամարտ կողմերի առաջին մեծ բախման վայրը քաղաքը երկու մասի բաժանող Ախսու կոչվող գետի կամուրջն էր, որի աջ կողմում հայկական թաղամասերն էին, իսկ ձախ կողմում թուրքականը։ Պետական մակարդակով հանգամանալի նախապատրաստությունից հետո 1988 թվականի նոյեմբերի 21-ից Ադրբեջանի բոլոր հայաբնակ շրջաններում, այդ թվում Գանձակում, գործի է դրվում զանգվածային հայաթափման ծրագիրը։ Անշուշտ միանգամայն իրավացի է «Գոլոս Արմենիի» թերթի քաղաքական մեկնաբան Մարինա Գրիգորյանը, նշելով, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ 88-ի նոյեմբերին Գանձակում, բացարձակապես ներգրավում է այն ժամանակվա իրադարձությունների սրընթաց զարգացման տրամաբանության մեջ։ Ամենուրեք Ադրբեջանում սկսվում են հայերի էթնիկական զտումները, թալանն ու ջարդերը։ Մայիսին բռնի տեղահանվել էր Շուշիի ողջ հայ բնակչությունը, իսկ Ամռանը եւ Աշնանը բռնագաղթի են ենթարկվել Հյուսիսային Արցախի գյուղերի բնակիչները։ Գանձակում, չնայած հաշվեհարթարի քանիցս փորձերին, հայերը տակավին կանգուն էին մնում։ Ջարդերի ահազանգն այդտեղ հնչեց նոյեմբերի 21-ին։ Ոչ լրիվ տվյալներով գրեթե երկու շաբաթվա ընթացքում սպանվեց 18 անհայտ կորավ 60 եւ ծանր վիրավորվեց շուրջ 80 մարդ։ Բացի այդ, գրանցվել են մի շարք ողբերգական դեպքեր, այսպես, ադրբեջանցի ջարդարարները, ներխուժելով Գանձակի ծերանոց, պատանդ են վերցնում և դաժանորեն սպանում այնտեղ ապաստանած հայազգի 12 ծերերի, որոնց մասնատված դիակները հայտնաբերվել են միայն 1990 թվականի ամռանը Գանձակի մատույցներում։ Այդ սահմռկելի ոճրագործության փաստն առաջինը հրապարակել է մոսկովյան «Կոմսոմոլսկaya պravda» թերթը 1990 թվականի փետրվարյան համարներից մեկում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է. «Մեջբերում եմ, ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության Քրեական հետախուզության խմբի կողմից հաստատվել է Գյանջա (Կիրովաբադ) քաղաքի Քյափազի հաշմանդամների տնից հայ ազգության 12 տարեց մարդկանց դուրս բերելու և նրանց սպանելու փաստը։ Կուր գետի ափին, Գյանջայից 40 կմ հյուսիս-արևմուտք հայտնաբերվել են 12 թաղված դիակներ՝ 11 կանանց և մեկ տղամարդու։ Նրանց մեջ կան զառամյալ տարիքի մարդիկ, մեջբերման ավարտը։ ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության քաղաքավարչության պետի տեղակալ գեներալ Եվգենի Նեչաևի խոսքով, նույն օրը, փետրվարի 14-ին, զինծառայողները հայտնաբերել են ևս 6 դիակ։ Այս անգամ Խանլարի շրջանի նախկին հայկական Հաջիկենտ գյուղի մերզակայքում Գանձահակ կիրառաբատից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դիակներն այլանդակված են բազմաթիվ խոցովի վերքերով ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Միայն տարիներ անց հայտնի դարձան 18 տահատակների անունները։ Ի պատասխան հայ падգամավորների հարցադրման դրանք հաղորդել է ԽՍՀՄ պետական անվտանգության կոմիտեի նախագահ Վլադիմիր Կրուչկովը։ Սումգայիթյան դեպքերի կրկնությունը Գանձակում բացառելու նպատակով նոյեմբերի 21-ի գիշերը ստեղծվեց Գանձակ կոմիտեն՝ որպես ինքնապաշտպանության ղեկավար մարմին։ Կոմիտեն կարճ ժամանակահատվածում հայկական թաղամասերում ստեղծեց պահակակետեր, կազմակերպեց ադրբեջանական թաղամասերում և քաղաքի հարակից գյուղերում բնակվող հայերի տարհանումն ու փոխադրումը հայկական վերահսկողության գոտի, նրանց ապահովելով առանձին անհրաժեշտության միջոցներով։ Քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում գործում էին բուժկետ վիրավորների համար և ճաշարան անտուն մնացած մարդկանց համար։ Առհասարակ եկեղեցին ապահով ապաստարան էր դարձած կանանց, երեխաների, ծեր եւ հիվանդ մարդկանց համար։ Կամավորականները սնունդ էին տեղափոխում նույնիսկ այն բնակարանները, որոնցում խմբովին ապաստանած էին հայ բնակիչները։ Փողոցներում եւ խաչմերուկներում բարիկադներ էին կառուցվել ավազի պարկերից, մետաղյա մահճակալներից, տակառներից, պատրաստվել էին հրկիզող խառնուրդով լի շշեր եւ այլն։ Գիշերները խմբերը թափանցում էին ադրբեջանական թաղամասերը եւ դուրս բերում այնտեղ մնացած հայրենակիցներին։ Բացի այդ, կոմիտեն բանակցություններ էր վարում քաղաքային իշխանությունների, ոստիկանության եւ զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ, կազմակերպում շուրջօրյա հանրահավաքներ։ Համաժամանակ ստեղծվեցին ինքնապաշտպանական շրջաններ, նշանակվեցին դրանց ղեկավարները։ Գանձակի հայությանը վերջնագիր էր ներկայացվել մինչև նոյեմբերի 24-ը լքել քաղաքը։ Ադրբեջանցիները զինված ինքնաշեն զենքերով երթեր էին անցկացնում փողոցներում, սպառնալիքներ գոչելով հայերի հասին։ Ինչպես Սումգայիթում էր, ջարդարանները գիտեին հայերի հասցեները, մանավանդ քաղաքի ադրբեջանական մասում, որտեղ նրանք բնակվում էին երեից անջատ ու չէին կարող կազմակերպել իրենց պաշտպանությունը։ Հիմնականում հենց այդ թաղամասերում էլ ամբողջի գրոհներին էին ենթարկվում անպաշտպան մնացած հայ ընտանիքները։ Ինչպես որ 9 ամիս առաջ Սումգայիթում էր, նրանց սպանում էին կողոպտում, դաժան բռնությունների ու ծաղրուծանակի ենթարկում։ Տարբերությունն այն էր, որ Գանձակում տեղացի հայերը հոց բնակվում էին հայկական թաղամասերում եւ կարողանում էին կազմակերպել իրենց ինքնապաշտպանությունը։ Սակայն գլխավոր առանձնահատկությունն այդտեղ այն էր, որ Գանձակցի հայերը քաջ գիտակցում էին միասնության ու կազմակերպվածության ուժը, որի շնորհիվ կարելի է հակադրվել ու դիմադրել բազմամարդ գազազած ամբոխին, թեկուզ եւ այն վայելում է ջարդերի կազմակերպիչների, Ադրբեջանի իշխանությունների ամենայն աչակցությունը։ Նոյեմբերի 24-ին ադրբեջանական հրոսակները գրոհի անցան, փորձելով անցնել բաժանարար կամուրջը։ Ինչպես վկայում է ռուս զինծառայող Իվան Շուգունովը, մեջբերում եմ, զինված ամբոխները, բենզինի տարաները եւ ինքնաշեն նռնակները ձեռքներին շարժվում էին դեպի քաղաքի հայկական մաս, նպատակ ունենալով շրջապատել այն, հրկիզել հայերին պատկանող արևդրակենցաղային սպասարկման կետերը և զավթել տները։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց գլխին կախված էր դաժան հաշվեհարդարի սպառնալիքը։ Մեջբերման ավարտը։ Ամբողջ հարձակումը հնարավոր եղավ կանգնեցնել 5 զինվորի և 1 սպայի կյանքի գնով։ Ի դեպ, հարկ է նշել, որ ի տարբերություն Սումգայիթի, խորհրդային բանակի զորամասերը Գանձակում գործում էին բավական հստակ և հայերին օգնում էին պաշտպանվել։ Գանձակի հայության հերոսական ինքնապաշտպանություն տևեց մինչև դեկտեմբերի 10-ը։ Չնայած դրան, Գանձակ կոմիտեն շարունակում էր ընդհատակյա կարգով գործը մինչև հաջորդ տարվա փետրվար։ Իրավիճակը փոքրիկ շատ է մեղմացել էր, երբ քաղաք մտցվեցին լրացուցիչ բանակային զորամասեր, որոնք շրջափակեցին քաղաքի հայկական մասը։ Միայն լավ կազմակերպված ինքնապաշտպանության շնորհիվ հնարավոր եղավ խուսափել լայնածավալ կոտորածից բայց հետագա մի քանի ամսվա ընթացքում ողջ հայ բնակչությունը՝ շուրջ 45000 հայ, ավաղ ստիպված եղավ հեռանալ հարազատ քաղաքից, լքելով սեփական տներն ու վիթխարի ունեցվածքը և տեղափոխվեց Հայաստան ու Արցախ։ Հայոց գանձակը լիովին հայաթափվեց եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի ազդագրումից հետո արդեն ըստ ամենայնի թուրքացած եւ կրկին Գանջա վերակոչված գանձակում ու նրա շրջակայքում, ինչպես առհասարակ Ադրբեջանի բոլոր բնակավայրերում, պետական ծրագրերով սկսեցին վերացնել նաեւ բոլոր հայկական հետքերը։ Ուղիղ 30 տարի է անցել այդ հերոսական, միևնույն ժամանակ եւ ողբերգական օրերից, որոնք իբրև հայոց նորագույն պատմության անմոռանց էջեր շարահյուսված են Արցախահայության ազգային ազգագրական շարժման ու պայքարի տարեգրությանը։